samo obmana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, hvali Allaha. Njemu vlast i njemu pohvala. On sve može. On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici sve što vi radite, Allah dobro vidi. On je nebesa i zemlju mudro stvorio i On vama obliče daje i likove vaše čini lijepim i njemu će se sve vratiti. On zna šta na nebesima i na zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete. Allah zna svačije misli. Zar do vas nije doprila vijest onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost postupka svoga iskusili, a još ih i patnja nesnosna čeka? Zato što su govorili kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Zar da nas ljudi upućuju? I nisu vjerovali i glave su okretali. Allahu nije niko potreban, Allah nije ni o kome ovisan on je jedini je dostojan. Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci, hoćete, gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni. Pa onom što ste radili doista biti obavješteni, a to je Allahu lahko. Zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u svjetlo koje objavljujemo. Allah dobro zna ono što vi radite a onoga dana kada vas on na onom svijetu sakupi, to će biti dan kad će vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli i on će preći preko hrđavih postupaka onoga koji u Allaha vjerovao i dobra djela činio i uvešće ga u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše poricali, bit će stanovnici u vatri, u njoj će vječno ostati, a to će užasna sudbina biti. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti, Allah sve dobro zna. I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu, a ako leđa okrenete pa Poslanik naš je jedino dužan da jasno objavljuje. Samo je Allah Bog i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju, o vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom doista imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte. A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa i Allah prašta i samilostan je imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika. Zato se Allaha bojite koliko god možete i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, bit će ti koji će uspjeti. Ako Allahu drage volje zajem date, on će vam ga mnogostruko vratiti i oprostit će vam, jer Allah je blagodaran i blag. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, silni i mudri.